E, sljedeće pitanje, kaže, selam aleikum, e, kaže, u jednoj knjizi sam pročitao da je Abdul Mutalib, da je Abdul Mutalib, e, kaže, e, pod stare dane odbacio vjerovanje, odbacio vjerovanje više bogova, odbacio vjerovanje više bogova i molio se samo jednom bogu, Allahu, da li je to tačno? Znači, e, pitanje glasi, e, da li je, znači, Abdul Mutalib, u stvari, ako je odbacio vjerovanje više bogova, znači više, e, više božstvo, paganstvo i molio se samo jednom bogu, znači da je bio mu vehid, znači da je umro kao, kao muslima. Da li je to tačno? Odgovor na ovo pitanje glasi, u stvari da se prenosi, jel, prenosi se kao neka rastrava, jel, na, na nekim strancama e, da o tome da li je u stvari jel Abdul Mutalib da li on umro da li je umro e, kao kjafir ili nije i tako dalje pa neki kao e, u toku te rasprave, jel, što na arapskom, što, što na drugim jezicima, pa neki to podržavaju, neki osporavaju i tako dalje. Uglavnom, o, ono što presjeca po ovom pitanju, jel, e, nema sumnje jel, da je Abdul Mutalib, da je on u stvari jel narodno jel e, djed poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je jel umro prije nego što je počelo poslanstvo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je on stvar spada u takozvano ehle fetre ko je ehle fetre znači oni koji su živjeli između dvije između dvije objave koje objave između objave uh, e, e, Isa alejhi selam i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Pa naravno neki od ehli fetreta, znači oni koji imaju, koji su bili umrli na tevhidu, na, umrli na, na, na vjeri koja je bila objavljena od prijašnjih poslanika, neki su umrli, umrli na širku i tako dalje. Što je pitanje za sebi ehli fetra, kakav je njihov status. Uglavnom ono što nas interesuje, što je vezano za, za djeda poslanika sa Lansana Abdul Mutaliba, e, a to je da u stvari imamo jel, e, jasan i nedvosmislen e, hadis, radi su hadisu uh, koji bilježi Buhari i Muslim u, u, u stvari koju bilježi muslim u svom sahihu, bilježi ga muslim u svom sahihu, e, on, onaj dio što nas interesuje, jel? inače hadise mutefaka lehi, ali ovaj, znači, e, o kojem hadisu riječ? Riječ je o hadisu kada, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sallam došao na samrt Abu e, Ebu Taliba, pa je tražio od njeg, nagovarao ga, posticao ga da umre na lajla Hilala Znači poznati hadis, imao više rivajeta, je došao, Ali ovaj rivajet što je vezan za ovo što, o čemu mi govorimo, e, u tom rivajetu, bilježi ga muslim u svom sahihu, je došlo da, da nakon što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, znači e, kada je došao, uh, poznato ko je bio u, u prisustvu Ebu Taliba, da ga je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da ga je postao da, da umri na lajla hilala, da izgovori jel, riječi sa kojima će se zauzmati kod lađa šanu za njega i tako dalje. Međutim, u tom hadisu je došlo jel, da je da je Ebu Talib rekao, znači Hadis bilježi muslim u svom sahihu od a, Abdullah ibn Ebi Mugire, a, znači kontekst tog Hadisa govori se znači, to na, na samrti Ebu Taliba, kaže, a, e, kaže su Hadisu, kaže, a, e, Kale Ebu, e, kale Ebu Talib, ahiru ma kellemehum, kaže, rekao je Ebu Talib, zadnje što je rekao, kaže, huva ala milati Abdul Mutalib, Uh, ovdje znači u hadisu je došlo nije nije rečeno ene ala milleti Abdul Mutalib nije rekao ja sam na milletu na vjeri Abdul Mutaliba nego je došlo huve znači uh, ovdje uh, ravija Ashab koji spominje znači nije go rekao prvom licu zbog toga da bi izbjegao da kaže ja sam na milletu Abdul Mutaliba nego kaže huve znači huve na koga se odna? on Ebu Talib da je on kaže ala milleti Abdul Mutalib znači ostaje znači ostaje na milletu Abdul Mutaliba A šta sva znači? Poznato je li svi tih rivajati hadiza u stvari da je uh, Ebu Talib umro, umro na, na širku, na kufru, na, na, na vjeri svojih djedova. A, a ovo rivajati spomenuto znači da on kaže za sebe, ja kaže ostajem na miletu, na vjeri Abdul Mutaliba. A ko je Abdul Mutalib? Znači djed poslanika sam sada. Ako je Ebu Talib umro na miletu Abdul Mutaliba, na vjeri Abdul Mutaliba, a Ebu Talib umro na, na, na, ostao na kufru i na širku, nije govorio la ilaha I poznato je u drugim hadisima da ćemo koja ćemo biti najblaža kažnja u džehennemu i tako dalje jer on je puno pomagao poslanika sa Allahom pa, pa se poslanik sa zauzimao za njeg poznati, e, poznati šefaat koji će biti na sunnji danu jel? E, znači ovaj hadis na govori e, jasno nedvospisno ako je Ebu Talib umro na milletu Abdulmu Taliba a Ebu Talib umro kao mušrik nije izgovorio la ilala to jasno i nedvospisno ukazuje jel, da je u stvari Abdulmu Talib u stvari umro na, na kufru, odnosno na širku, na paganstvu na kojim je bio, na vjeri e, mušvika, na vjeri svog naroda sa kojim je živio. E, naravno, ono što zbunije oni koji govore o ovoj temi, zbunije ono što se prenosi, jel? Kada je došao Ebrahe, Abrahe, Ebrahe, kako, kako ga spominje, jel? Kada je došao da sruši Kabu, pa se prenose od njega one poznate riječi, jel? a, kada je on rekao, je li razgovarao sa e, e, Abraham, pa kada on vidio da ljudi bježe od Kabe, niko neće da brani Kabu i pita njega, ćeš ti braniti Kabu i tako dalje, kao što je došlo, kaže, kaže njemu, Abdom Tad kaže, ana rabbul ibil, kaže, ja sam vlasnik deva, ja sam čuvar deva, čoban, čuvam deve, kaže, walil bejti rabbun jahmihi, a bejt, znači Kaba ima svog gospodara koji je čuva, jel, znači ono je čuvao svoju Kabu, jel, kada je, jel, kada je poslao uh, ono što je poslao na, na vojsku, na Ashabul Fil, na vlasnike slonova, kada je poslao jel, kaznu sa nebesa i kaznu i koji, kada se razbježali i bili pobijeni. E, Hele Mejse, znači ono što zbunije, to je ovaj dio kao, ako on rekao kao da, da, da Bejt, znači da Kaaba ima svog gospodara koji čuva kao on je bio muvehid, to uopće nije dokaz da on bio muvehid, jel? E, jer, e, jer mnogi mušici, koji su umrli na širku i a, koji se borili protiv poslanika sallallahu alejhi koji nisu htjeli da izgovore la ilaha illallah svi su oni priznavali i poznavali i priznavali da postoji Allah dželešanu i to nije bilo sporno kod njih i znali su za Allaha dželešanu a to stvari vjerovanju u njihovu u, u rububijet da je Allah dželešanu koji stvara koji umrtvljuje oživljuje usmrćuje i tako dalje a a u stvari a, oni su uzeli kipove kipove, preko koji su kumire, kako to kod nas lijepo prevode, preko koji su posredovali do Allaha Đelešanu. I to je onaj širk koji se čini, to je taj širk i to je ono što je spurno. Znači, tako da ovo ne može apsolutno jel, da, da zbuni i da bude dokaz po tom pitanju da se kaže jel, da je djet poslanika sam sada Abdul Mutalib u stvari umro na, na tevhidu na Allah jer imamo, naši, kao što sam malo prije spomenuo, znači hadis, E, koji bilježi e, hadis inače mutefak alihi, a bilježi muslim u tom rivajetu, da je Ebu Talib rekao da umire na miletu, na vjeri Abdul Mutaliba, Ebu Talib umro na širku, na kufru, prema tome, znači i e, Abdul Mutalib je jasno da je bio na kufru, na širku, jer on umro na njegovoj vjeri. Allah zna najbolje, prilike, jel, to, je, to je odgovor na, na ovo pitanje. Ostalo je još, još dvoje pitanja ostalo za ovaj dio.